Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. September 3, 1973 Sumakabilang buhay ang kanyang kabunyian Rufino Cardinal Santos na nagsilbing Cardinal Archbishop ng Manila. Siya ang itinuturing na kauna-unahang Filipinong Cardinal ng Simbahang Katolika sa Pilipinas. Naluklok siyang obispo ng Archdiocese mula 1953 hanggang sa kanyang pagpanaw. Sa kanyang pamumuno, naitatag niya ang Catholic Charities na sa kalaunan ay tinawag na Caritas Manila, ang St. Paul Hospital na ngayon ay tinatawag na Cardinal Santos Medical Center bilang pag-alaala sa kanyang kadakilaan maging ang radyo Veritas. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.